ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, preneseno je u muslimovom sahihu, koji je jedan od, od najme, najvjerodostojnijih sakupljača hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, od Iyada Muđašija radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kazao, wa ahlu l'đenneti thalatha, tri vrste ljudi bit će u džennetu. ذو سلطان مقسط متصدق موفق vlastodržac pravedan koji udjeljuje i upućen je ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قريب ومسلم i čovjek koji je samilostan blagog srca za svoju rodbinu i sve muslimane. afifun mutaaffif ذُعِيًا I onaj koji je skroman u potrebi, ali neće da traži, a ima veliku porodicu. Hadis je, kao što rekao, zabilježio ima muslim. A u suštini govori o tri skupine ljudi koji će ući U džennet. Dio učenjaka smatra da ovaj hadis u stvari obuhvata sve džennetlije. Dok drugi dio njih kaže da obuhvata većinu džennetlija, a imam nevevi smatra da se ovo odnosi na tri skupine što ne znači da neće biti i drugih grupa. Prva skupina koja će u džennet, osoba koja ima vlast nad nekim Ovdje se misli na vladare vrhovne, a misli se i na sve one koji imaju vlast, odnosno zaduženi su po islamu da se brinu o nekome. Kao što su porodica i čovjek. Ti si zadužen za svoju porodicu. Ti si zadužen za ono što je pod tvojom rukom. I da bi bio od onih koji će ući u džennet, moraš biti pod jedan. Pravedan. A pravedan po islamu znači dati svakom njegovo pravo. I u najveće porodične nepravde spada razdvajanje djece djece u njihovim osnovnim potrebama ili u poklonima. Nisu u pitanju materijalna dobra, nego je u pitanju osjećaj koji ostane u tom djetetu da je bez ikakvog razloga manje vrijedno. Svejedno da li se radi o muškom ili ženskom djetetu. A prisutno je to i do današnjih dana, mada je Islam tu predrasudu razbio, kada je nepravda prema ženskoj djeci u pitanju, ali do današnjih dana mi imamo ljude na kupi koji pitaju može li po islamu i kako da ostavi svoju imovinu muškoj djeci ili muškom djetetu, a da nekako zaobiđe žensku djecu kad su u pitanju nekretnine prvi uslov za ulazak u džennet je pravednost sa svima onima koji su pod tvojom rukom. U našem slučaju to su porodice. Mutasaddiq, drugi uslov. Udijeljuje sve što im je potrebno. Subhanallah. Svoju djecu voliš, roditelje voliš, i udjeluješ s tim motivom zato što ih voliš, ali pored toga Allah Đelešanu će te nagraditi zato što trošiš, udjeljuješ na tom putu i džennetom. I smatra se to jednim od najvažnijih sadaka. Čak reći ću vam nešto iskreno. Najvažnija sadaka i ono što sam ja vidio iz sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je najpreče ljude koji su tebi najbliži njima udovoljiti i na njih trošiti i udjeljivati. A što je neko dalje tamo, ako može, može. Ali udjeljivati i ostaviti neovisnim svoje članove porodice sebi blizu je bolje dobro djelo nego davati nekome tamo i u nešto tamo. A dokaz za to je hadis koji bilježi imam Buhari, bilježi ga imam Muslim, kada je jedan od ashaba radijallahu anhum kazao Allahovom poslaniku, mislio da je na samrti u Mekki, pa je kazao Allahovom poslaniku, Allahu poslaniće, šta misliš da podijelim svoj metak ili većinu svog metka, jer imam samo jednu kćerku koja me nasleđuje. Kaže, ne. Pa da budijelim pola Kaže, ne. Da udjelim trećinu? Kaže, može trećina, a i to je puno. Da ostaviš svoje naslednike, to jest tu jednu čerku, imućnom, bolje ti je od toga što udjeliš u tu sadaku. Muvafak znači da o onima za koje si zadužen vodiš računa šta je za njih najbolje od Dunjaluka i od Ahireta. I zbog toga ti si dužan kao vođa porodice, kao glava porodice, da vodiš, da pripremaš uzroke, sebebe, da trasiraš puteve toj djeci, toj, toj ženi, koji vode ka džennetu, koji vode u dobra, dobru dunjaluka i ahireta. Takvi ljudi koji sastave to troje bit će u džennetu. Ponovit ću još jedan put. Pravedni udjeljuju, troše na njih što je potrebno i traže najbolje za njih od dunjaluka i ahireta. To je prva skupina. Druga skupina, ređulun rahim, rakikul kalb, insan samilostan, blagog srca. Kad vidi nekog u potrebi, njemu se odma naježi, sve, sve bude, on, on bi odma dao sve što ima. Ako nema, podstiče druge. Takva srca su džetnicka srca. Tvrda srca. Tvrda srca srca koja nemaju osjećaja za druge, daleko su od dženeta. Li kulli di kurba. Za svu svoju rodbinu. U muslim i za sve muslimane. Treća skupina. Afif, mutaafif, zu'ijan. Afif znači da je on po svojoj prirodi neće tuđe. Pa čak i kad mu treba. Jer ova osobina se pojavljuje, i postaje izražena kad čovjeka kad dođe u potrebu. A on neće. Šta neće? Neće ukrast i neće u zabranjene kupoprodaje. Nema stana. Ok, nema stana. Šta? Ali neće u kamatu. To je afif. Mutaafif. Ako nije takav po prirodi, onda se on trudi takav biti zato što je šerija tako naredio. To je malo niži nivo, ali je prihvatljiv za dženneta. Ponovit još jedan put. Kad dođe u potrebu, neće harama i neće tuđeg. Čak neće ni da traži, iako je potreban i ima porodicu s to. Takvima je Allah naredio da su najpreči da im se daje od zekata i od sadaka svih vrsta, koji se trude, rade, ali ne može im dostat zato što je takvo vrijeme ili zbog drugih nekih uzroka, a neće da traži zato što su časni i pošteni uprko svojoj potrebi i porodici. To su tri skupine za koje je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao da su stanovnici dženneta. Kada saberemo ovaj hadis i oduzmemo, mi u stvari dobijemo jednu sliku, a to je da u džennet uvode tri dijela. Pravednost, el adl, dobročinstvo, el ihsan i treće je sabr. Ponovit ću još jedan put. Iz ovog hadisa mi možemo izvući da u džennet uvode tri dijela. Pravednost, dobročinstvo i strpljenje. Molim Allah Đelešanu da budemo od onih koji će biti od onih koji će uzvišeni gospodar svojom milošću uvesti u džene. Tako lukav lihada, ostakvaru lahali, vorekom nisajidin muslimin.